Kur'an-ı Kerim'de e, biliyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve iz kâle Musa li fetahu la abrahu hatta ebluğa mecma'al bahreyni ev amdiye hukuba. Şimdi Hazret Musa e, bu kıssa tabi e, Kehf surasında 50, e, 60. ayette geçiyor. Ta nere kadar? E, 82. ayete kadar. Bunları inşallah okuyup açıklarız. Ama bunları açıklamadan önce e, biz nereden biliyoruz bu Hazret? Burada çünkü Hıdır'ın adı geçmiyor. Nereden biliyoruz Hazret Hıdır'dır? Çünkü Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem haber gelmiştir. Haber gelmiştir. Bizim itikadımız yen Resulullah'tan alınır, yen Kur'an'dan alınır, yen Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Onun haricinde itikadi meseleler, gaybi meseleler içtihatla, sahabe görüşüyle olmaz. Her şeyin kaynağı yen Allah ya Resul olması lazım. Hıdır aleyhisselamla ilgili aynen meseledir. Şimdi bu e, bir kütüp sünnede, kütüp tis'ede bile Hıdır aleyhisselamdan Hazreti Musa'nın olayı geçiyor. Ama Bukhari Müslim'de geçtiği için bu neden yetiniyoruz? Bunlar da en sahih kitaplardır. Bukhari'de, Müslüm'de geçiyor. Bu da nedir? Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, buyuruyor ki Bukhari'de geçtiği bir de Müslüm'de geçtiği gibi Kitabul Fazail Kitabul Fazail Müslüm'de geçiyor. Ne diyor? Bab Fazailu Hıdır aleyhisselam. Hıdır aleyhisselamın faziletleri. Bukhari rahimahullah Kitabul İlim'de, icarede, şurutta, Bed'ul Halk, Enbiya'da, tefsirde, iman nüdürde, tevhid bablarında bunu zikrediyor. Bu da nedir? Hazret Hıdır biz hadisteçi gibi açıklayalım sonra döneriz Kur'an'dan okuruz onu. Sonra buradan fıkıh ve istimbatları çıkartıp böyle inşallah Allah'ın izniyle e, bu sorulara da cevap veriyoruz. Hadisi de kısa okuyarak tam da tayin okumayarak yani faydalı yerlerini okuyalım uzamasın diye. Diyor ki e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki e, tabi bu hadis Ubey ibn Ka'b el-Ansari radıyallahu anhu'dan rivayet oluyor. Diyor ki Resulullah'tan eşittim dedi ki Musa aleyhisselam Beni İsrail'de bir gün konuşma yapmış. Konuşmadan sonra bir adam geliyor ona ya Musa diyor senden yer üzerinde ilimli var mı? Hazreti Musa da hayır yoktur diyor. Böyle dedikten sonra Allah vahiy gönderiyor Hazreti Musa'ya. Diyor var ya Musa. O da kulumuz Hıdır'dır. Hıdır'dır. Hazreti Musa merak ediyor. Diyor ya Rabbi bu Hıdır'a nasıl ulaşırım? Allah Subhanahu ve Teala da diyor ki Hıdır'a ulaşmak için işte yolculuğa çıkacaksın. Nerede bulursun Hıdır'ı? Orada bir balığı kurutursun, tuzlarsın, torbaya koyarsın, gidersiniz. O balığı kaybettiğin yerde Hıdır'ı bulursun. Hazreti Musa da yanına bir genç bir telebesini alıyor. Gidiyorlar yolculuğa çıkıyorlar. Hoca telebe yolculuğa çıkıyor. Bir peygamber o birisi telebesi. Çıkıyorlar yolculuğa. Bir taşın yanında, kayanın yanında duruyorlar. Biraz dinleniyorlar. Ondan sonra bir de devam ediyorlar. Sonra Hazreti Musa biraz daha yürüyor, yoruluyor. Diyor ki ey Musa, e, ey fete, genç telebesine sesleniyor. Yemeğimizi getir, biz acıttık. Orada da fete Hazreti Musa'nın telebesi diyor ki Ya Musa diyor ben balığı şeyde unuttum. E, taşın yanında. Bana de şeytan, şeytan unutturdu bu taşı. Ondan sonra Hazret Musa tamam diyor balığı unuttuysan o zaman şey e, oradadır Hıdır aleyhisselam. Allah'ın dediği gibi ne yapıyor? Hazreti Musa dönüyor. Hıdır aleyhisselamı nerede görüyor? Orada görüyor. Tabi bu rivayet Buhari Müslüm'den ben kesin toplayacağım. Sonra Hazreti Musa diyor ki gelip e, Hıdır Aleyhisselam'a tabi bu arada burada bir mucize oluyor. Kur'an'da ediliyor bu. O da nedir? Balığa e, o telebesi balığı poşeti, torbayı koyur yanında. O bir damla su değiyor ona. O balık kuru balık, tuzlanmış balık canlanıyor, denize iniyor. Bu da bir mucize orada oluyor. Ondan sonra geliyorlar, bakıyorlar Hıdır aleyhisselam bir elbisenin üzerine uzanmış burdasını salmış, üzerine uzanmış, yüzüne çekmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hazreti Musa da diyor Esselamu aleykum Hıdır'a veriyor. Hıdır başını örtmüş. Bu arada Hıdır aleyhisselam yüzünü açıyor. Diyor ki Enne bi arzike selam Yer üzerinde salam var mı? Ondan sonra Hazret Musa diyor ki ben Musa'yım. Beni İsrail Musa'sı diyor. Evet diyor. Diyor Hazret Musa dönüyor diyor ki ben geldim sana Allah'ın öğrettiği ilimden beni öğret. Sana bazı ilimleri öğretmiş, beni öğretmemiş. Bana de bazı ilimleri öğretmiş, seni öğretmemiş. Ondan dolayı sen bana bazı ilimleri öğret, ben doğruyu bulayım, faydalanın bundan. Sonra Hazreti Musa Hıdır diyor sen benimle sabredemezsin. Ee, çünkü sen bilmediğin üzerinde nasıl sabredersin? Hazreti Musa diyor inşallah sabrederim. Senin emrinden çıkmam. Ondan dolayı anlaşıyorlar, gidiyorlar. Yolda yürüyorlar. Bunlar hepsi nerede geçiyor? Hadiste geçiyor. Tabi Kur'an-ı Kerim'de de aynısını geçiyor. Burada biraz detayı var. Bunlar diyor ki hadiste geçtiği gibi diyor ki bunlar sahil çınarında yürüyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki. Musa ile Hıdır sahil çınarında yürüyor aleyhissalatu vesselam. Bu çizsi bir cemi görüyorlar. O cemidekiler Hazret Hıdır'ı tanıyorlar. Tanıdıkları için alıyorlar cemiyoları. Bir yerden bir yere aktarıyorlar galiba. Orada Hazret Hıdır tanıdıkları için bunlardan Hazret Hıdır'dan ve Hazret Musa'ndan para almıyorlar. Ne yapıyorlar? Para almıyorlar. Onlar da teşekkür edip oturuyorlar. Bu arada bir kuş geliyor. Ee, cemiye konuyor. Ondan sonra gagasını denize batırıyor. Hazret Hıdır diyor ki ya Musa diyor bu kuşun gagası denizden ne kadar su aldı? Az bir şey hiç sayılmaz. Bizim ilmimiz Allah'ın ilmi yanında la şeydir. Bir şey değil. Ondan sonra Hazret Hıdır sefine cemi devam etmeye başlıyor. Hazret Hıdır gidip sef cemiden bir e, kalası söküyor. Ceminin bir kalasını söküyor. Ne oluyor bu cemi? Sökülse kalası bozuluyor. Hazret Musa burada hemen e, devreye giriyor. Çünkü nebidir. Nebi de emir bil ma'ruf ve nehyel munkerden görevlenmiş. Hemen diyor niye böyle yaptın? Bunlar bizden para almadılar. Bunların iyilik karşılığı sen gelip kötü bir fiil yapıyorsun. Cemilerine zarar veriyorsun. Ondan sonra Hıdır Aleyhisselam diyor demedim sana ben sen benimle sabredemez misin? Sabredemezsin. O Hazreti Musa burada uyanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kusuruma bakma e, ben sözüm üzerindeyim. Yanlış yaptım. Ondan sonra devam ediyorlar. Cemiden iniyorlar. Devam ediyorlar. Yolda yürüyorlar. Bakıyorlar bir kaç tane çocuk oynuyor. Hazret Musa e, Hazret Hıdır çocukların birinin yana çekiyor, onun başını kesiyor. Burada Hazret Musa daha şiddetli devreye giriyor. Çünkü çok mü münker, kötü bir fiil görüyor. Diyor nasıl bir temiz bir nefsi öldürüyorsun? Bu cürümdür. Hazret Hıdır diyor ki demedim sana ey Musa benimle sabredemezsin. O zaman Hazret Musa ne yapıyor? kendisine bir şart koşuyor. Diyor ki bir, bir, bir özür diledi. İkincide olmuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada diyor ki Hazreti Musa acele etmeseydi biz çok şey öğrenirdik. Ne diyor? Bundan sonra diyor eğer ben bundan sonra eğer ben böyle bir şeye kalksam artık benim işime sonu ver seninle. Ondan sonra devam ediyorlar. Bir köye geliyorlar. O köy ehli e, Hazreti Musa yolculuğu yolculuk Yemekleri kalmamış. O çöy ehline kapı kapı dolaşıyorlar. Bize e, ikramda bulun. Yani acık yemek verin. Kimseyi onları misafir etmiyor. Ondan sonra yürüyorlar. Bakıyorlar bir duvar düşecek. O duvarı kalkıp ne yapıyor Hıdır Aleyhisselam? Düzeltiyor, yapıyor, yeniden düzeltiyor, güçlendiriyor. Burada Hazreti Musa yine sabredemiyor. Allah Allah diyor. Bu köy ehli bizi İkram etmedi sen kalktın bunların duvarını yaptın. Orada Hazret Hıdır diyor artık bu sondur. Bu benle senin aranda çi nedir? Yolculuğun sonudur. Diyor ki o bunların da sebebini bilindireceğim sana. O cemi ki ben o cemiyi ayıpledim, bozdum onu. Bir kalas koparttım o cemiden. Çünkü o ceminin peşlerinde bir ne vardır? Bir kral vardır her düzgün ceminin üzerine el koyup kendi malı yapıyordu. Bunlar da miskindiler, fakirdiler. Bunların da e, bu, bu cemiden ekmek kazanıyorlar. Böyle yaptım ki Allah bunların işlerini kolaylaştırsın. İkinci çocuk öldürdüm çünkü o çocuk kifir üzerine olacaktır. Baba annesi de salihidir. Onlara aziyet verecektir. Böyle istedik olsun. Üçüncüde duvarın altında diyor çi yetimin hazinesi vardır. Babaları da salih insanlarıdır. Allah da istedi o hazineyi büyük olarken kendileri çıkartsınlar. Burada hadis bitiyor. Bukhari Müslüm. Burada bu hadisi niye okuduk Kur'an-ı Kerim'den önce? Çünkü bu hadiste sabittir. Nedir? Sabittir. İnnehu Hıdır aleyhisselam. Bu Hıdır aleyhisselam Musa'nın Hıdır'ıdır. Hazreti Musa ile Kur'an'da geçen görüşmelerdir. Şimdi ayet nereden başlıyor? Buradan başlıyor. Musa dedi fetesine. Fete telebesi. Genç bir telebesine. Biz artık yolculuğa çıkacağız. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا Yani biz yolculuğa çıktık yanımızda da balığı getirdik. He? Buradan başlıyor. Önceden başlamıyoruz. O hadis önceni açıklıyor. Yer üzerinde var mı senden bilgili? Çünkü Kur'an azdır, özdür. Hadis, Kur'an'ı her zaman şerhidir. İlç müfessir Kur'an'ın Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Hazret Musa fetasına ne diyor? Diyor ki hiç ben durmak yoktur. Yola devam. Ne zaman? Mecmu'l Bahreyn'e geldik. Ki ki denizin bitiştiği yere kadar. Hatta bizim hedefimiz Hıdır Aleyhisselam'dır. Neye çıkıyoruz yani? Yolculuğa çıkıyoruz. Ne yolculuğuna? İlim talabına. فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا Çi, çi, çi denizin arasında e, Çi denizin bitişikliği yerde olduklarında ora vardıklarında nesiyehutehuma fettehaze sebilehu fil bahri saraba Orada hütü unuttular. Hüt dediğimiz balıktır. Balığı unuttular. Ha? O balık da en enteresan bir şekilde canlandı. Denize indi. Giderek de iz bıraktı denizde. Felemma cavaza bunu geçtikten sonra gittiler bir de. Kale li fetahu dedi cence. Atina gadaena lekad lekayna min seferina hâzâ nasaba. Biz seferimizde yorulduk. Yolculukta yorulduk. Getir yemeğimizi yiyelim, güclenelim. Nere devam? İlim talabına, Hıdır'ı bulmaya devam. Kale, feta dedi, cent. Araeyte, dedi gördün mü? İz eveyne ile sahreti, o ki behrin bitişinde bir taş vardır, oraya yetiştik, biraz dinlendik. Orada ben fe inni neseytul hute. Orada ben balığı unuttum. وَمَا اَنْسَانِيَهُ illa şeytan. Beni de şeytan unutturdu onu. En etkurahu. Sana söyleyeyim onu. وَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ fil الْبَحْرِ عَجَبًا Çok acayip bir şekilde canlandı gitti. قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ Hazret Musa hemen uyandı. Unuttu yemek memek. Yemek hedef değil. Yemek vesiledir neye? Hedef. Hedef nedir? İlim talebi. Yemek nedir? Güclenim gidi. O işte bizim hedefimizdir dedi. Bunu biz istiyorduk. فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا Döndüler o izi toplayıp bir de o sahranın taşın yanına gelsiler. Orada ne oldu? Kur'an demiyorum Hıdır'ı gördü, salam verdi. Bunu Kur'an demiyor. Kur'an Kur'an özdür, sözdür. Kale lehu Musa. Kime dedi Musa? Hıdır aleyhisselam. Hel ettebi'uke ala en tuallimeni mimma ullimte rüşte ben sana seninle kalkıp oturayım ilim talep edeyim senden bana izin verir misin ben ilim talep edeyim hatta doğru yolu bulayım onunla amel edeyim kale inneke len tastati'a ma'iyye sabra sen benimle sabredemezsin burada Musa bir sürpriz geldi ona Nasıl ben peygamberim, kelimullahım benimle sabredemez. Ama ayet açıklıyor onu. Niye sabredemezsin? Küçük düşürmedim seni ey Musa. Ve keyfe tasbur ala ma lem tuhit bihi hubra. Sen bilmediğin şeye nasıl sabredersin? Bu insan insanoğlunun fıtratında var. Kale seteciduni inşaallaha inşaallahu sabiran ve la a'si leke amra. Hazret Musa nebidir. Ed, ilim talabın edebini de bilir. Dedi inşallah beni sabreden a'si leke amra. Sen de sözüne hiç karşı çıkma. Kale fe in itteba'teni فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا O zaman Hıdır Aleyhisselam dedi bir şartım var. Benimle gel. Bana uy. Kal benimle. ilim öğretirim sana. Ama bir şartla hiçbir şey sormayacaksın. Hatta ben sana açıklamasam. Anlaştılar. فَانْطَلَقَا yola düştüler. Hatta izâ rakabâ fissefineti. Sefineye cemiye mindiler. Harakaha. Hark nedir? Harakaha yani bozdu onu. Hark etti. Bozdu. Mesela delik açtı. Yani bir tahtasını koparttı. Hadiste diyor bir tahtasını koparttı. Kale eharakteha lituğrika ehleha lekad ci'te şey'en imra. Bunun tahtasını koparttın, delik açtın. Hatta insan bo bo bo boğacaksın bunları Sebep olur bunları boğmaya, ceminin batmasına kötü bir şey yaptın. Hıdır döndü. Aleyhisselam ne dedi Hazreti Musa'ya? Kale. Elem akul inneke len tastati'a me'ye sabra. Demedim sana benimle sabredemezsin. Hemen Hazreti Musa uyandı. Kale la tuahidni. Affet beni. Kusuruma bakma dedi. Bir mene sütü ben unuttum dedi. Ondan dolayı affet beni ve la turhiqni min amri usra. Affetmeni şey yapma. Ben çünkü e, unuttum. Unuttuğumdan da dolayı beni zor duruma bırakma. Tamam kabul etti Hıdır. Fantalaka. Bir de devam ettiler. Hatta ize lekiye gulamen fekatelehu. Bir çocuk buldu öldürdü onu. Kale ekatelte nefsen zekiyeten bi gayri nefsin. Bir temiz bir nefsi öldürdün Karşılıksız yani bir nefis niye öldürülür? Kısastan öldürülür. Bu karşılıksız öldürdün boş yere. لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا Nukur nedir? Çok kötü, felaket bir şey getirdin. Birincide dedi e, çok e, münker, bu nukur daha şiddetli bir inkardır. Kale elem akul leke inneke len tastati'a me'ye sabra. Demedim sana ey Musa benimle sabredemezsin. Hazreti Musa bu sefer özür dilese de olmaz. O zaman ne yaptı? Şart koştu. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدن min ledunni uzra. Bundan sonra ben senden bir şey sorsam artık benim işime son ver. Sen de burada haklısın. Fentalaka. Kabul etti yine devam. Hatta ide eteye ehle karyetin. Bir köye geldiler. İstat'ama ehleha. Fe ebev en yuzayyifuhuma. İstat'ama dediler bize yemek verin acıkım. Kim bizi misafir eder? Hiç kimse misafir etmedi. Öyle cimri bir köy ehliydi. Sonra devam ettiler. فَوَجَدَ ف۪يهَا جِدَارًا يُرِيدُ en يَنْقَضَّ فَاَقَامَهُ Baktı bir bu köyde köyler bunlara yüz vermediler, yemek vermediler. Bunlar devam ettiler köyde. Baktılar köyde bir duvar düşecektir. O duvarı ne yaptı? Düzeltti. Destek verdi o duvara. Gaye emek verdi demek ki orada. İnşaat yaptı. Hemen Hazret Musa yine unuttu sabredemedi. Kale lev şi'te lettehette aleyhi ecre. İsteseydin bunu karşılıklı yapardın. Onlar bize karşılıksız şey vermediler. Hıdır aleyhisselam ne dedi? Artık senin işine son. Kale hâzâ firâkun beyni ve beynik. Bu aramızdaki ayrılık noktasıdır. Ama sen ayrılmadan önce seunebbi'uke bi te'vili mâ lem tastati aleyhi sabra sana haber veririm sabretmediğin meselelerin de haberini vereceğim sana. Tevilini, açıklamasını. Emme sefinetu, o sefine cemi fekanet li mesakine ya'melune fil bahri fearadtu en e'ibeha. O cemi miskinlerin iyidir. Miskin fakirden bir derece üskündür. İşi var ama yetmez ona parası. Denizde çalışıyordular. İnsanları gelip getirdiler. Yanında balıkçıdılar. فَاَرَدْتُ اَنْ اَعِيبَهَا Onu ben istedim cemiyi şey yapım, defolu yapım. Neden? وَكَانَ وَرَأُهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلُّ يَأْخُذُ كُلَّ سَف۪ينَةٍ غَصْبًا Bunların peşlerinde bir kral vardır o, o, o semte. O kral hangi defosuz güzel cemiyi gördü el koyurdu. Bunu ben defalandım hatta el koymasın bunlar işlerine devam ettiler. Ve emmel gulamu çocuğa gelirken fekâne abu ebevâhu mu'mineyni fegaşînâ en yurhikuhu yurh, yurhikahuma tuğyanen ve kufra babaları da bunların bu çocukun babasıyla anası e, e, mümin idiler. Salih insanlar idiler. Korktuk fitnoslar babaydan anaya. Onun için bunu öldürdük. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبُ وَأَقْرَبَ رُحْمًا Allah Teala istedik. Allah Teala bunlar için ne yapsın? Yerlerine daha salih insanlar versin. E, evlediler versin. Ve emmel cidaru duvara gelirken fekâne li gulâmeyni yetîmeyni fil medîneti. Bu çi çocuk vardır o memleket o köyde bizi ziyafet etmediler. Ve kâne tahtuhu kenzun kenzuhu kenzun lehuma. Bu bunun altında e, neleri vardır? Kenzleri vardır. Yani baba babaları e, o, o e, servetlerini o duvarın altında gömmüşlerdir. Çocukları büyük olurken o duvarın altından servetlerini çıkartsın. Ve kâne abuhuma saliha. Bunların da babaları salih insanlarıydı. فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَبْلُغَا اَشُدَّهُمَا Allah istedi ki bu niden bu duvarı yapmakla bunlar büyük olsalar rüşt e, buluk çağına gelsinler, akılları rüşt e, seviyesine gelsin. Onlar kendileri çıkartırlar. Ve yestahrica kenzuhuma çıkartırlar. Rahmeten min Rabbika. Bu da Allah'tan bir rahmettir. Ve ma fealtehu an amri. Ben bunları kendi emrimle yapmadım. Neyle yaptım? Allah'ın emriyle. Zalike te'vilu. Bu işte senin bilmediğinin مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ sabra. sabr edemediğin meselelerin tevili nedir? Budur. Bu nerede geçiyor?